eta bertsolaritza zariko gira gaurkoan, bertsozale elkarteko iparaleko lehen lakariarekin suma imurua, egunon? Egunon olatza. Beraz, berroita bos mila euroko diru funts bat, eman du elkarteak bertsolaritza berriz multzatzeko eh, <clears throat> edo aga, aga gaiten albaldin bada, pentsatzen dut eh, gugu eta bat baduzuela horrengi belean? Bai, bai, nuski, eh, hor, Ba, erabaki hortara tiritsi baino lehen, eh, ba, hori Euskal Herri mailan eh, hori ba, saiatu gira elkartzen eta eta gogoetatzen, bakotsa bere etxetik, baina baina elkarrekin arituz eta eta hori ba lehenik ba, elkarteari begira be gibeltasun hartu eta eta ze egoeratan giren neurtu eta eta gure elkartearen proiektua zabala da eta mugimendu zabalago batean parte hartzen dugu eta eta hartan e, eskua hartzen ez dugun eh, eremuek ere bere kalteak jasan dituzte eta hala nola ba, plazak eta ondorioz ba, ba, bertsolaritzatik bizitzea pustu egin duten bertsolariek eta beraz ba, urratxez urratx eh laguntza mota bat sortzerat nunbait e, naiz eta pentsatzen dugun ba e, instituzioek eta eta bertze bide batzuetatik e, lagundu behar litekeela e, kultura eta kulturgintza ba momentu hontan e, fite reakzionatzeko behar badela ere pentsatzen dugu eta orduan ba, beste iturriak ireki bitartean e, ba gure laguntza txipia ematen e, saiatuko gira Ba, ere kalteak jasan ditu, egoera bitxiuntan. Eh, konkretuki, zen neugi horra ipatu ditut, berruita bos mila euro, baina konkretuki, zen neugi hartzea deliberatu duzu, eh? Be, egia erran, bai, hor poltsa hori sortu dugu, eh, berruita bos mila euroko poltsa hori, eta konkretuki, eh, bi, eh, bi hildoren dako lehena, eh, sormen kutsa deitu dugu, edo beraz eh, hortik eh, lagunduko dira eh, hori behar, behar gorrian litezken bertsolariak, beraz ez ginuke neo nahi hori zailtasunerat erortzen, eta horren ondoan plaza bizi berritze plan bat sortu dugu, eta ba, oraindik edo orain eskat itxialdiaren deseskaladan sartzen diren untan, be, nola ber sortzen aldugu plaza, e, zer asmatzen aldugu e, ba, bertsolaritzak e, e, tokia izaten e, segi gure gure xokoetan. Eta horretan, bo, ez dugu denagu asmatu, e, jadanik martxotik unat mauri ba, online saio batzuk abiatu ziren, beren kabuz, edo irratietan ere entzuna izan ditugu bertsoak eta bertso papel lehiaketak ere sortuak izan dira bertso eskola desberdinen gandik e, Euskal Herri guzian, benaz, iskat be, berbiltzen ditugu ideia hauek eta guk ere elkarte gisa ditugun eh, baliabide eta eta, eta teknikak e, ematen ditugu. Adibidez, ma bilabonan Euskal Herriko bertso zale elkartearen egoitzan, ba, han bon, ditugu kamerak eta eta tokia, eskate, eh, ba segurtasun eh, eta babes protokoloak errespetatuz, eh, saio batzuk grabatu izaiteko, beraz, ganden astetik e, han saio batzuk grabatu dira, eta eta bertsoa puntu eus, e, euskarrian zintzilikatuak izan dira. Eta zalde batetik, hori, gu aurre ari gira saioak antolatzen, bertzaldetik eh, badira eh, saio antolatzaileak eh, programatuak zituztenak e, be, udaberri untan eta eta uda untan e, saio batzuk eta orduan be, egin alguziak egin nahi dituztenak e, saio horiek antolatuak izan daitezen manera berri batzuetan eta hor ere belagunduko ditugu hori e, saio horiek antolatzen, filmatzen eta zintzilikatzen haien e, euskarri desberdinetan eta hirugarrenik e, gazteendako hori abiatua ginuen eh, otokastak edo eh, podcasten eh, zera bertsio berritu bat, eta beraz hori eh, gazten kanal hori ere idekia atxikiko dugu, eta bertsoa.eusen eh, astero asteroa gazteek egin hau izanen dute, elkarrizketa batzuen bidez, hori, eh, egin eh, gaur ikuspegia zabaltzeko. Ongi ulertu, ulertzen baina badut, sumaimurua, eh, bertsolari batzu eh, sosez lagunduko dituzue zuzenki, eh, ez bertsolari guziak, ehundaka baitira, nola hautatu dituzue, ze kriteriorekin, zenbat dira eta ze kriteriorekin hautatu dituzue? Bon, hori bai, hori izan da, e, bait, lanketa handia galde duena eta eta eta orduan be, e, zauri hainitz sortu ditzakeena, eta ez, ez da erresa izan erabakietarat iristen, e, eta norbait e, denak lagundu nahiko ginituzkeen, eta, eta batzuk bazte guztea e, hortan ez da erresa. E, erabakia izan da, e, bere diru sarreren euneko berroita marra, baino gehiago, bertsolaritzatik jasotzen zuten bertsolariak lagunduko zirela, eta, eta horrek bon, ba, amagos bat eh, bertsulariren eh, eh, poltsa egiten du, baina gero ikusiko du bakotsak e, oraindik ez dakigu zenbatek jasoko duten laguntza eta eta zenbatekoa izango den eta kasuan kasua aztertuko da sortu da e, hori kabinete bat hori e, deliberatzeko eta laguntzeko bat e, eskaera egiten baitut pentsatzen e, egitea ere erresadenik lehen uhatx batean eta eta gero bene urtzeko guk ere zein zein den eh, eman dezakegun eh, laguntzarik egokiena bai. Nahi du egan, bertuari bakotxak beharko duela, galdegin, berak egin beharko du lehen pauso hori, hori da? Hori da, bai, hortik abiatuko da. Begoita horiek, e, mila euro horiek guziak hortan banatuak izanen dira, ala ez? E, ez, e, izanen dira e, bost mila euro horiek, bat e, mauri bertsolariak laguntzeko, e, eta bertzea biziberitze plano horretan e, maurain artea online antolatu diren saioak, e, mauri bertsolariak ez ziren ordainduak saio horietan. Beraz, guk e, planaren baitan antolatzen ditugun saio guzietan, e, mauri, harik eta kondiziorik e, duinenak e, eskaintzen e, saiatuko gira, bai eh, be hori protokoloak errespetatuz eta eta bertsoari aldi berean e, eta baldintzarik eh, egokienak eskeiniz eta baita bertsalde ere ba dintasun horren baitan ekonomikoki hortan parte hartzen duten bertsulariak ordainduz eta eta beraz ba etorkizunera begira dirusarrera minimo batzuk eman jasoa ez bertsulariak Bertsozalaren elkarteak ere langileak baditu, eh, zer, eh, zer da langile horiekin, nola, nola aurre egin diozue kisi honi? Ebe, hor duan, hor eh, puntua, orain momentuz e, Euskal Herri mailan ez dugu e, erabaki irikartu, harikira ikusten, ba, ba hori, ian lehenik egoera behalik eta zinen aztertzen, egunero berri desberdinak jasotzen baitira eta eta etorkizuna oraindik ez baita argi metaz polikiari gira e, eh, aliketa gibeltasun gehien hartzen eta eta hori Euskal Herri mailan antolatzeko eh, bideak e, eh, atxemanez baina momentuz lurraldeka e, hori lurralde bakotsak e, egin du bere bilana egoerarena eta eta biztan da ba, ba, ez da nahi ginukeen bezain polita, ala ere, no, oraindik katastrofikoa ez da, eta, eta leku batzuetan, lujalde batzuetan aintzina segitzen aldute arazo gabe. Hemen e, eh, printzipiozko erabaki batzuk hartu ditugu, lujalde honetan eh, langileekinen batera, eta eta orduan eh, bo, prestutasuna gertu dute e, abenduan e, ba, kontuak ez palira nahi bezain edo behar bezain e, orekatuak, ba, ba hori soldatetan apaltze bat e, e izaiteko ba, ba, pres dira langileak eta elkartea intzine bat ateratzeko eta da hori jadanik e, be, no, ez dira erresak olako erabakiak hartzen eta eta norberak bere egunerokoan e, be, moldaketak e, jasaiten, baina momentuz be, hori ahnaz bat ematen digu lanean aintzineratxe egitzeko eta, eta gero be, ikusiko gian Euskal Herri mailan antolatuz, e, atera bide batzuk sortzen ditugu. Baina hori hemen gotz da, e, gure eh, kasu, bo, e, elkartean lanku zerbitzuak enpresa bat bada ere bertsozaiuak antolatzen dituena, egoera lagiena lankuko e, lankideak dute, e, plaza gelditu baita eta pla, plazak biziarazten baitu lanku, beraz, Eh, hori, lankuko langileak eh, horiek bai lagialdi erte batean dira, egoaldean eh, langabezia berezi hori erte deitzen da, eta beraz horiek momentuz hori, langabezian dira, eta aurre ikusten dute ba, ba, hori deskonfinamenduan er, lagialdiko ertea gelditzen balitz ere ba, langabezian segitu beharko luketela Ela, bueno, langile guziek ez bada ere lantaldearen parte handi batek e, badakit Nafarroan ere ari direla langabezia aztertzen langile batzuontzat, beraz no, ez da, ez da egoerarik erresena neorendako, eta eta delikatua da momentu hauetan ba, gure diruzama e, ba hori proiektu berrietan emaitea eta eta hostako belanketa handi bat egin dugu eta horren ondorio da ba hori plaza atxikitzea behar beharrezkoa da momentu hauetan e, bertsoak segi dezan eta eta hori o, ba, gure egin altzipia eginen dugu hortan eta eta ea ze ondori dituena aterako dugu hortik formula berriak asmatu behar direla, plaza sustatzeko eh, bereziki, aipatu zu sumai murua, prezeski, Euskal Irratietan ere e, bihar e, bertso saio bat zuzenean eskainiko dugu, zuei esker, zuek antolatutako, edo elkarteak antolatutako saio bat izanen da, beraz, e, besterik ez, sumai murua, esker mila gurekin izanik goizuntan, eta kuraian e, segidaren zat. Ebe, mil esker zuei, eta besegidezagun, e, egoera hauetan ere, ba, gozatzeko manera katsumaten eta eta bertsoarekin bezala beste beste kultu eskaintzekin ere.